А на другі дзень ёй пазваніў Тарас у больніцу. Яна толькі скончыла з хірургам лапатінай аперацыю, дзяжурная па аддзяленню сястра паклікала яе да телефона, амаль таямніча паведаміўшы, трэці раз звоніць. Маша подумала, што гэта славік і пайшла незадаволеная, сярдзітая, збіраючыся добранька прабраць яго. Ды раптам зусім другі голас, усхваляваны да невыразнасці. Маша, Маша, я прашу прабачыць. Можа, адарваў вас ад работы, прабачце, Гэта Тарас, Маша, помніце? Ну, ганчароў. Яна павіталася сур'ёзна, стрымана, добрый дзень, Тарас, Ён ажно засмяяўся ад радасці, што яна помніць яго. Добры дзень, добрый дзень, э, Маша, вы прабачце. І раптам выпаліў на адным дыханні. Я запрашаю вас на канцэрт дзяржаўнай капэлы ў клуб Лені на сёння 8. Яна не мела ад нечаканасці. Успомніла, што паабяцала славіку сустрэцца з ім. Яна ніколі не была такой ветранай, каб ад аднаго бегчы да другога. Праўда, <clears throat> да яе раней не надта заляцаліся. І раптам два такія хлопцы э, розныя і цікавыя. Каго ж выбраць? адмовіцца ад спаткання з тарасам ды яшчэ на канцэрце на які немагчыма дастаць білетаў не не не про тараса яна думала больш чым пра каго другога подвесці славіка а яму можна позвонить не не трэба і званіць няхай паблукае по парку Ну, у яго залішні самаўпэўненасці хоць учора пад канец ён і быў сур'ёзны Няхай не думаю і зрабілася смешна калі яна ў міг уявіла як славік будзе шукаць яе два дні учора і сёння быццам нейкі вясёлы чорцік штурхаў яе на гарэзлівыя ўчынкі Пакуль мільгалі гэтыя думкі, яна чула, як цяжка дыхаў, слухаў кутарас, хвалюецца. Няўжо хвалюецца, адказала весела гучна. «Э, Дякую, Тарас. Я з прыемнасцю пайду з вами, дзе мы сустрэнемся? Ён задыхнуўся ад шчасця, дзе хочаце. На пераходным мосце, а палове восьмай добра, Она паклала слухаўку вясёлымі вачами пераможца, агледзела сваіх калег маладога лекара дзвюх сясцёр. Хто гэты Тарас? — спытала адна старэйшая замужняя і незадаволеная сваім замужам. Ярашаў сын. Антона кузьміча? О! -о, -о! Нішто сабе цэліш правільна. Маша засмяялася. Яна, напэўна, зарагатала б, каб ведала, што адбылося на заводзе. Славік з'явіўся на працу такі шчаслівы, нібы за ноч ён засвоіў усе таямніцы зборкі і заняў месца брыгадзіра ну, ці нават начальніка цеха да гутка частаваў хлопцаў казьбекам. Ого, ці не атрымаў ты спадчыну, пажартаваў косця. Славик кінуў тарасу між іншым. Табе привет. Ад каго? Адгадай, что мне гадать? Ад Машы. От той? а той дзе ты я бачыў э, сустрэў на вуліцы яна пыталася пра цябе ён не склусіў Мажа сапраўды пыталася ў яго пра тараса Косця адразу ж як толькі адышлі ў бок накінуўся на свайго брыгадзіра ну што не казаў я табе а ты вось ён моцна і злосна стал стукнув себе кулаком в лоб я ж бачыў что яна не зводзіла с цябе вачэй дагэтуль не сустрэцца облавуха яшчэ в арміі служыў памрэш ты халасцяком Тарас не крыўдзіўся і не адбіваўся ён думаў пра машу Яму вельмі хацелася сустрэцца, але як гэта зрабіць? Э, Ведаю, што не адставаў між тым косця. Я даю табе свой білет на сённяшні канцэрт. Запрасі яе. Як. У двадцатым стагоддзе існуе телефон, майстар калі ты боишься я позвоню от твайго імя рэдка калі тарас адрываўся ад работы а то раптам знік да обеду на добрыя паўгадзіны у яго як у намесніка сакратара быў другі ключ ад пакоя камітэта камсамола подпільнаваўшы калі сакратар пайшоў на чарговую нараду ў райкам то Ён нырнул у пакой. Можа, десять разоў падымаў телефонную слухаўку і клаў назад, часам набраўшы три лічбы з чатырох. Па-першае, баяўся наскочыць на бацьку. Кніжка і даведачная станцыя паведамлялі той жа нумар, па якім ён званіў ярашу. Урэшце адважыўся, вырашыўшы что калі нават слухаўку возьме і бацька, то ён все адно попросіць паклікаць Машу. Что тут такое? Бацька гэта нават лепш, бо ён, на жаль, не ведае прозвішча дзяўчыны. Адгукнуўся жаночы голос: « Паклічце, калі ласка аперацыйную сястру Машу, Литвин, Яна на аперацыі. Так так, гэта яна літвін. Ён бачыў гэтае прозвішча ў ярашавых паперах, апісаннях аперацый. Другі раз ён званіў смялей, чамусьці ўпэўнены, што яе не паклічуць. Трэці раз пасля абедаў зусім смела, але калі пачуў і пазнаў яе голас, то спалохаўся, пачаў заікацца, з'явіўся ў цэх як удачлівы змоўшчык прашаптаў аднаму костю запрасіў згадзілася ого а что не казаў я табе мы заяц будзеш тыдзень паіць мяне <clears throat> півам але самае смешнае что костю не прыйшлося ахвяраваць у імя дружбы сваім білетам. Ад канцэрта адмовіўся славік. У канцы змены ён з посным выразам твару сказаў: « Нешта маці званіла, прасіла прыехаць на дачу хлопцы. Хто прадасць мой білет? Дай мне, подскочыў косця. А да мяне сястра прыехала сама ў калгасным, хоры спявае. У хлопцаў былі дарагія месцы ў другім радзе, апрануты яны былі як дыпламаты у новых гарнітурах. Косця і генрых нават у чорных па апошняй модзе у генрыха і гальштук бабачка, блішчалі манжеты на крухмаляных сарочак, зіхацелі дарагія запанкі, ішлі па зале ўсе разам. Яна сярод іх, як вогненная кветка. Менш бачыла вачамі, больш адчувала аголенымі рукамі, шыяй патыліцай спіною, што яе працінаюць позіркамі, разглядаюць усе. Мужчыны з захапленнем з цікавасцю, жанчыны з рэўнасцю асуджэннем, скептыцызмам, пагардай. Епно соцень вачэй моцна і незвычайна хваляваў, радаваў і страшыў добрая палавіна залы музыкальная публіка яны калі не былі знаёмы паміж сабой то помнілі адзін аднаго па сустрэчах на канцэртах у тэатры натуральна што іх зацікавіла група добраапранутых маладых людзей якія прабіраюцца да пярэдніх радоў хто адкуль пыталіся шэптам сусед у суседа Ды гэта з кінагрупы, што фільм на рацэ здымаюць, адказаў адзін з тых, што ведаюць усё на свеце. Актрыса, як прозвішча. Маша пачула гэта, і косця, які ішоў побач, пачуў, дакрануўся да яе рукукі. Чулі. Маша нервова засмяялася. Ёй зрабілася яшчэ больш весела ад таго, што яе прымаюць за кінаактрыцу. Але чамусьці боязна быццам перад адказным экзаменам. Яна так навучылася трымацца сярод людзей самых розных і ў тэатрах хіба ўпершыню, вы жа хвалюецца, чаму? Перад канцэртам яна з хваляваннем першы раз у жыцці ішла ў лепшую цырульню горада, каб зрабіць прычоску. І нечакана для самой сябе выявіла такую патрабавальнасць, што малодшая майстрыца мусіла перадаць яе старшай. А тая пакрыўджана сказала: ляціце мілая ў Маскву рабіць сваю прычоску, калі вам не падабаецца ў нас. Толькі сеўшы ў крэсла паміж тарасам і жонкай лапатінам, схаваўшы плечы і рукі, Маша супакоілася. Адкрылася заслона. Ва ўсім белым, як лебедзі, стаялі праз усю сцэну паўсагнутай шарэнгай спявачкі. Над імі ўзвышаліся ўдваярусы спевакі у нацыянальных кашулях у чорных сурдутах. За куліс выйшаў стары. Сівыя валасы, сівая прыгожая на клін бородка, высокародна інтэлігентнае аблічча, і зусім маладая пастава каранастага тела, зацягнутага ў чорны фрак і белы камізель. Ішоў ён лёгка ступаў мякка, пакланіўся зале. Яму горача запляскалі. Машу падумала, што сам выгляд гэтага чалавека абяцае штосьці хорошее, прыгожае. Ён павярнуўся да хору, падняў дзве рукі, на нейкі міг усё замерла. Ён лёгка павёў правай рукой і палілася песня. Машы нават спачатку здалося, што спявае не хор, што спяваюць недзе там за сцэнай на вуліцы, у полі. Яна ўпершыню чула капелу, спеў без музычнага суправаджэння. Калі песня нарасла, наблізілася і было бачна, што спяваюць усе харысты, Маша слухала заварожаная, але не бездумная. Думкі ляцелі, як іскры, то по одной то роем згасали адны успыхвалі другие то вясёлые она вспомнила славика то сумные и яна не бачыла сцены хору а праз затуманены зрок убачыла маці Вось яна вярнуўшыся з калгаснага поля гне спіну на сваім гародзе без бясконцаў працы. На нейкі момант дзяўчыне стала сорамна, што яна заплатіла гэтулькі за сваю шыкоўную прычоску. Маці жахнулася б, каб даведалася, што яна столькі плаціць за такую непатрэбшчыну, якая пані, рыжоце такое, Заўтра я пашлю вам грошы слаўныя мае, звярталася яна да маці і малодшых сястры і брата. Не крыўдуйце на мяне, я добрая. Я люблю вас. Потым подумала, што яна разумее рухі гэтага дзівоснага чалавека на сцэне. Яны, як у яраша. Такія дакладныя. Адзін неправільны рух, адна памылка і смерть, там чалавеку тут песні. Бачылі, які чарадзей нахіліўся да яе Тарас. А? Але яна ўдзячна паклала сваю руку на яго, а яна тут жа з новай песняй, забылася на гэта, а ён баяўся паварушыцца. Ён нічога не чуў і нічога не бачыў толькі адчуваў яе халаднаватую руку. На перапынак яна выйшла трохі як бы засмучаная, задумлівая, маўклівая, хлопцы яе спадарожнікі круціліся вакол і рознымі спосабамі памагалі тарасу развесяліць яе ажно ну, вера прыраўнавала свайго лапаціна не адцягнула ў бок у буфеце яны частавалі шампанскім лепшым марожаным і самымі дарагімі цукеркамі з нейкай прычыны яна спытала по это вся ваша брыгада тарас не яшчэ славик які славик той вельмі здзівілася яна ён хіба у вас мы взяли яго вучнем хочам зрабіць чалавекам отказаў ходас один цяпер нешта маці позвонила поехал на дачу у <laughs> Маша незнарок проліла на стол шампанское і зарагатала. Яны не ведалі, чаму яна смяецца. І таксама смяяліся. На іх звярталі увагу.